наказав надраїти, почистити кожен золотий кантик, кожну бганочку. Відсвіток цього пишного золота ліг і на його настрій, і на кожен рух руки у лайковій рукавиці, яка тримала чималий букет темно-червоних осінніх гвоздик. Генералові хотілося б привезти для Галини якісь кращі квіти. Але Старогорськ не Рим. Тут не знімеш трубку і не накажеш красуні дівчині з іспанським ім'ям Кончіта, яка працює в крамниці квітів на Віа Венета, віднести корзину білих конвалій на Харківську 11. Дякувати Богові вже за те, що ад'ютанти зуміли роздобути хоч би ці гвоздики. І все ж. В усій цій історії із власним одруженням генерал Матінелі почувався якось не дуже впевнено. Варто на півгодини розлучитися з Галиною, і одразу тисячі сумнівів краяли серце. Вони зникали і ставали смішними, тільки но з'являлася Галина. Більше того, поруч неї Матінеллі, може, вперше за все своє життя відчував себе щасливим. Потім доводилося йти в штаб. Якийсь час на серці панував спокій, а через годину все починалося знову. Правда, він знайшов спосіб позбуватися сумнівів, коли вони з'являються. Треба уявити, як він сам у відкритій спортивній машині, ще молодий і вродливий прикрашений генеральськими еполетами, разом з Галиною їде вулицями Неаполя, і люди на тротуарах аж спиняються, роззявивши рота, вражені такою неймовірною, довершеною людською вродою. Або входить він на прийом, який завжди дає дуче Муссоліні в день роковин заснування фашистської партії. Там збираються найвидатніші діячі країни і найвродливіші красуні Італії. Мабуть, не одна з них ухопиться за серце, побачивши Галину Матінеллі. А що плескатимуть злі язики, на те можна просто плюнути. Він переможець і привіз з війни найдорожчий лицарський трофей. Є в тому щось високо, шляхетне і благородне. Отже, завтра весілля. Відкинувши всі сумніви, його треба відсвяткувати, а тоді вже спокійно чекати, доки фюрер усе таки вибере перемогу. Всі проблеми здавалися ясними і вирішеними. У розчинені двері до їдальні генерал спочатку просунув свій букет уже звільнений від паперової обгортки, а потім зайшов сам, озирнувся, не побачив Галини, а тільки Раїсу з Іваном і одверто засмутився. Здрастуйте, сказав, дослухаючись до модуляцій свого глибокого гортанного голосу. Чому ви на мене так дивитеся? Гого нас вразив ваш щасливий вигляд, швидко сказала Раїса. Так, я справді щасливий, а це не так часто трапляється в наш час. Завтра, під час церемонії в нашій похідній дивізійній каплиці, ставши перед очима капелана Чітторіні, поруч з моєю любою нареченою у парадній формі, я буду по-справжньому величним. Древні римляни від яких я можу накреслити свій прямий родовід, і ті позаздрили б. Дайте, будь ласка, вазу для цих скромних квітів. Раїса метнулася, принесла полив'яного, зеленими і синіми квітами розписаного глечика з водою. Генерал глянув, поморщився. Подарунок виглядав би значно краще в оздобленні кришталевих переливів але не сказав ні слова і поставив квіти на стіл. Де моя люба наречена? Приміряє вінчальне плаття, улесливо відповіла Раїса. Сама? здивувався генерал. Чому ж ви тут? Негайно йдіть і допоможіть їй. При дамі в таку мить завжди мусить бути камеристка. Хто? аж бліднуче перепитала Раїса звичайно, подруга, помічниця, камеристка. Раїса мало не вилаялася у відповідь на генеральські слова, але стрималася і, намагаючись нічим не виказати своїх справжніх почуттів, вийшла, дожилася. Камеристкою у Галини Стороженко стала. Генерал з хвилину дивився на двері, за якими зникла Раїса, потім перевів погляд на Івана і, знаючи, що чекати доведеться довго, бо весільне вбрання штука складна, сів на диван.